طيب الحمد لله العالمين وأصلي وأسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث ورحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Draga براتشو بوشتوانا سيستر E, za večera sam vam pripremio temu koju ste i sami mogli ovdje vidjeti u najavi, jel da? Temu sam naslovio e, sa sekularističke industrija smrti. Ako Allah da zdravlje i života, inša Allahu ta'ala, ova tema neće biti završena večeras, već se, inša Allahu ta'ala, navraćati na ovu temu možda i u narednih dvije subote, inša Allahu ta'ala. Inša Allahu ta'ala. U ovisnosti od toga kakve su reakcije vaše, jel da? I u ovisnosti od toga koliko ste vi raspoloženi da mi ovdje vama plasiramo ovaj tip ovaj tip izlaganja, je tako? Taj počeću sa riječima uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala. Citirat ću vam nekoliko ajeta iz poglavlja Al-Anbiya, gdje gospodar Subhanahu wa ta'ala govori o Ibrahimu, alihi salatu wa wasalamu, Allah vas nagradio, budite strpljivi, neću vam dužiti večeras, barem se tako nadam, inša Allahu ta'ala budite strpljivi, poslušajte u nadi da ćete se okoristiti onim što ćete čuti, ali da će se ovaj vaš večerašnji govornik okoristiti onim što je rekao inša Allahu ta'ala.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 Znači, kaže gospodar u prevodu ovih ajeta, mi smo još prije Ibrahimu razborito zdali i dobro smo ga znali. Kad on ocu svome i narodu svome reče, kakvi su ovo kumiri kojima se dan i noć klanjate? Oni odgovoriše, i naši preci su im se klanjali, i vi ste, a i preci vaši su bili u očitoj zabludi, reče, govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ? Upitaše oni, ne, reče, gospodar vaš je gospodar nebese i zemlje, on je njih stvorio i ja ću vam to dokazati, tako mi Allaha, ja ću čim se udaljite vaše kumire udesiti i porazbija ih on u komade osim onog najvećeg da bi se njemu obratili. Ko uradi ovo sa bogovima našim, povikaše oni, zaista je taj nasilnik. Čuli smo jednog momka kako ih huli i rekoše ime mu je Ibrahim. Jesi li ti uradio ovo s bogovima našim o Ibrahime, upitaše, to je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako umiju da govore, reče on. I oni se zamistiše, pa sami sebi rekoše, vi ste zaista nepravedni, zatim glave oboriše i rekoše, ta ti znaš da ovi ne govore. Pa zašto se onda umjesto Allahu klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti, niti od vas kakvu štetu otkloniti, upita on. Teško vama i onima kojima se umjesto Allahu klanjate, zašto se ne opametite? Oni povikaše, spalite ga i bogove vaše osvetite, ako hoćete išta da učinite, o vatro, reko smo mi, postani hladna i ugodna Ibrahimu i oni htjedoše da mu postave zamku, ali ih mi onemogući smo. Ovdje završavaju, završavaju ajeti iz suratu Al-Anbiya. Znači oni ajeti sa kojima ja ovdje počinjem u nadi da ćete inša Allahu ta'ala shvatiti jel da e, nijet i namjeru ovi ajeti iz poglavlja Al-Anbiya dakle predstavljaju srž za zagovaranja teuhida i izuzetno vještu spremnost i spretnost u odbrani ispravne vjere od strane Ibrahima alejhi salatu alejhi salatu wasalam to je prikaz ličnosti i dijela ovog Allahovog poslanika. Prelijep primjer kako treba braniti i žrtvovati se sa stvar Božje objave, sve u cilju izvesti ljude iz tmine idolatrije ka svjetlu Božje upute. Ovim ajetima je prikazana oštroumnost jednog vjerovjesnika i poslanika koji se uporno trudi i ne odustaje od toga da svojem narodu pojasni zabludu u kojoj se nalaze, jer na taj način on njima pokazuje da se brine o njima i ne želi im vječnu patnju u džehennemskom ognju, što također treba biti naum ili namjera svakog iskrenog pozivača u vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihi salatu wa salam od svojeg naroda traži da razmišljaju on želi da ih natjera da razmišljaju da se vežu jel da da se ne vežu stijepo za postupke njihovih predaka međutim istovremeno traži od njih da se okane oholosti i arogancije koja će ukoliko ostanu na tome jel da neminovne će ih odvesti na put patnje i ahiretskog stradanja voli adu billah međutim kao što to biva u kosmičkim razmjerima Allahovog zakona to jest njegovog određenja i njegove volje dželle fi ula nevjernici su uvijek spremni odbaciti Božji poziv i ne samo to već žurno planiraju kako da se tome brže bolje suprostave. I to je ono što nas interesuje i o čemu ćemo govoriti, znači večeras, a možda i u narednih nekoliko sedmica lahi ta'ala Dakle, ja ovdje neću govoriti ili neću komentarisati događaj Ibrahima alihiselama sa njegovim narodom, jer smo to već mnogo puta spominjali. Ovdje želim da zajedno sa vama analiziramo tu historijsku mržnju nevjernika koja kod njih proizvodi različite oblike ispoljavanja neprijatelj, e, ispoljavanja e, e, neprijateljstva i, i, i neprijateljskih i, i manifestacije tog neprijateljstva kao što smo to vidjeli u ajetima o Ibrahimu alaihissalatu wasalamu jer kada njegov narod nije bio u stanju odgovoriti na izazov Ibrahim Ibrahim alihi salatu wasalama znači kada je rekao da je to onaj najveći među njihovim zamišljenim bogovima učinio i kad više nisu mogli uzvratiti mu dokazima onda su pribjegli onom oprobanom receptu jel da koji se kroz historiju ponavlja a i dan danas ubij znači ubij ga i završio si stvar ubij ga i završio si stvar. Tako radi i dan danas. Sirija nam je najbolji primjer za to. Kako je moguće da slobodni svijet istoka i zapada nijemo i gluho posmatra masakre i genocid nad muslimanima ove zemlje? Kako je moguće da su vojne sile svijeta preko noći promijenile politiku suosjećanja sa sirijskim narodom koji je naivno vjerovao u prijateljsko raspoloženje i drugarski riječnih, riječnik ovih svjetskih giganata. Kako je moguće da je preko noći isparilo u navodnicima neprijateljsko raspoloženje prema Asadu i njegovoj dželatskoj vladi, to je ta ista vlada koju pomažu šiti Irana i Iraka, krstaši Rusije i ateisti Kine. Zašto je iznena iznenada i iskorijena promijenjen odnos Zapada prema istočnim saveznicima Bešara Asada? Prije svega treba spomenuti kako u životopisu poslanika sallallahu alaihi wasallam nailazimo na scene društvenih pritisaka i političke agresije i dolopoklonika tog vremena, čiji je cilj bio satanizirati i izvitoperiti učenje to je s božanskom misijom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam u očima ljudi, kao što se sada to danas radi i svi smo tome svjedoci, je tako? I posle govori kako su muslimani ekstremni, kako muslimani nisu za dijaloga i tako dalje i tako dalje. Kako može neko biti raspoložen za dijalog kada ga svako, svakodnevno bombarduju, kada mu svakodnevno ubijaju djecu, kada ga svakodnevno zatvaraju, ograničavaju mu slobode kretanja, razmišljanja i, i, i, i izražavanja jel da? Znači nekada su napade bili direktni i posve drski i bezobrazni, a nekada je to bilo putem krasnorječja u navodnicima ili politički prilagođenog riječnika koji će direktno uticati na um ljudi i izvršiti posljednji pritisak na donošenje njihove odluke, to jest jel da, da li je Muhammed sallallahu alaihi wasallam lažljivac ili nije da Allah sačuva. Znači upravo danas živimo taj trenutak političkog riječnika i direktno smo izloženi svakodnevnom u, in, u navodnicima, je da, intelektualnom bombardovanju kako bi u očima običnog i neupućenog naroda islamski praktičari izgledali poput monstruma, znači monstrum koji ne poznaje nikakva etičko-moralna pravila i ne vodi nikakvog računa o slobodi i neovisnosti ljudi i njihovom pravu da izaberu kako će proživjeti život na ovom svijetu. Svakako ovo tvrdnja je plod idiotizma islamomrzaca, jer je kroz historiju dokazano da muslimani nikada nisu bili sposobni za pokolje, za teror i masakre protiv pobjeđenog neprijatelja. Naprotiv, to je osobina i neodvojivi dio rat, ratne u navodnicima etike krstaško-židovske koalicije koje već stoljećima atakuje na muslimanski živalj i njihove zemlje. Međutim, rekao sam, ovdje nećemo inšala govoriti o genocidu, u detalje, jel da, o genocidu koji se aktivno i sistematski sprovodi nad muslimanima širom planete Zemlje, već ćemo inčala progovoriti o specijalnom ratu koji se vodi protiv akide islama i iskrenih islamskih praktičara, u nadi da će se mnogi okoristiti ovim govorom, a oni koji nisu znali, neka saznaju sa kakvim se nedaćama i iskušenjima svakodnevno susreću njihova muslimanska braća u svijetu, a Boga mi i u ovom evropsko-balkanskom regionu, jel da, ako uzemo u obzir, ako uzemo u obzir e, dešavanje u zadnjih 20 godina, a posebno ako uzemo u obzir, jel da, onaj bezobziran napad na islamske praktičare putem pisanih, to je štampanih i nekih elektronskih medija, bez ikakvog davanja prava ili prostora islamskim praktičarima da e, pobiju pobiju te njihove izmislice i laži. Mnogi od nas će reći da ovo što se radi je u stvari ona provjerena krstaško-judeistička politika koja se sprovodi protiv muslimana u svijetu i to je čista istina, jasno nam je. Međutim, hajdemo, inšala večeras, zajedno sa vama, hajdemo se malo pozabaviti historijom njihove politike i ogavne netrpeljivosti nevjernika, što vode ratove protiv islama pod lažnim i izmišljenim plaštom u navodnicima borbe protiv terorizma. Kako su krstaški modernisti uspjeli razviti njihovu ideologiju superiornosti nad religijom i da tako poraze crkvu i njeno učenje? To je ono što nas zanima. Znači, sproveli su efikasnu sekularizaciju cjelokupnog društva. Odvojili su skroz nas kroz njihovu vjeru, jel da, od svakodnevnog e, života. Vjeru su potpuno dakle, odvojili od aktualnog društvenog života. I ovo vam napominjem, Allah vas nagradi o hajrom, molim vas, znači, dobro me e, pratite i dobro slušajte šta vam govorim, Allah vas nagradi o hajrom, mnogo je važno. Znači, zašto ovo pričamo? Jer je veoma važno znati ovo, jer se na identično isti način danas obhode njihove sluge, znači krstaške sluge po arapskom svijetu sa muslimanskim imenima, znači oni se identično isto tako znači obhode, jer je njihova uloga danas onemogućiti islam, kao što je to bio slučaj sa kršćanstvom u Evropi, što je navodno obezbedilo uspjeh i razvoj kršćanske populacije. Znači oni su uspjeli, obezbediti sebi taj prosperitet i razvoj nakon što su e, se digli protiv crkve i onemogućili ulogu crkve u njihovom životu, je tako? I to nije nije čudno, je da nije čudno jer jeste crkva je kod njih bila dobar povod, je da dobar povod nazadovanja i tako dalje i tako dalje. Je da? Zbog iskrivljenog e, učenja njihovih njihovog crkvenog e, klera. A ne želimo tu da uredimo, a ne želimo tu i ne smijemo da uredimo znači, njihovu knjigu na koju se oni pozivaju, to nije od Islama, gospodar Subhanu wa ta'ala kaže i nemojte vrijeđati one koji druge mimo Allaha obožavaju da oni ne bi Allaha vrijeđali u neznanju. Znači, drugo je pričati o dogmi, drugo je pričati, ne daj Bože, drugo je vrijeđati e, njihovu knjigu, što nije osobina muslimana. Znači, kršanima u Evropi je bila potrebna nova ideologija, novo učenje koje će u cijelosti pobiti dogmu crkve i stvoriti sasvim novi mentalitet evropljana i to sve u cilju stvaranja nove civilizacije, jer je religijsko učenje, učenje crkve već postalo staro i zaostalo, kako oni smatraju, a novim generacijama je potreban iskorak u budućnost i potpuno oslobađanje od bilo kakvih religijskih okova crkve. Tako je na scenu nastupio niko drugi nego čovjek, nego čovjek po imenu Charles Darwin. Čovjek koji ne samo što je postavio onu blesavu teoriju o evoluciji čovjeka, već je Znači, ovo je ono interesantno, ovo je ono o čemu želimo da pričamo večeras inšala, a i dalje. O, već je udario temelje nacional-fašističkom učenju koje će od njega preuzeti Hitler. Koji će kasnije izgraditi filozofiju potrebe postojanja super čovjeka u savršenom društvu, gdje neće biti mjesta slabima i drugačijima koji ne ispunjavaju njihove zamišljene uslove i kvalitete. To će kasnije samo dijelimično, kažem samo dijelimično i parcijalno, biti upotrebljeno protiv jevreja u drugom svjetskom ratu, međutim, ipak glavne žrtve tog e, Darvino-Hitlerovog učenja, E, znači glavne žrtve će u budućnosti svakako biti muslimani i niko drugi osim njih na veliku žalost. To je ujedno i ispunjenje hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojem stoji da će se protiv ummeta dići i okupiti brojni narodi kao što se zvijeri okupljaju pri napadu na nevinu žrtvu. Dakle, da bi stigli do tog dijela Allahovog određenja, kada će se brojni nevjernički narodi okupiti protiv muslimana, dragi i poštovani moji, moramo biti svjesni da se to ipak neće dogoditi z razvijanja ili izmišljanja novije koja će unističke krstaše tjerati na nove ratove protiv muslimana. Nakon, znači, nakon što su odradili ono što su odradili u svojem društvu, krenuće sa ratovima protiv muslimana. Jel da? Naime, šta je ono s čime Darwin počeo? On je na početku zagovarao teoriju o potrebi takozvane eugenike. Eugenika, dragi i poštovani moji, znači rasna higijena ili stvaranje tjelesnog i društvenog zdravog ispriječavanje zaživljavanja nesposobnog potomstva. Obratite pažnju, znači to je Darwinova teorija tu je teoriju i Hitler zagovarao, tu teoriju danas krstaško-judeistička koalicija u svijetu zagovara protiv muslimana. Od tu da proizilazi i sva njihova mržnja prema muslimanima i načina koji se oni ponašaju jel da u ovim njihovim ratovima prema muslimanima, jel tako? Kažem krstaši, ne kažem kršćani. Jer moramo biti pravedni, među kršćanima pravednih koji su protiv ovih ratova protiv muslimana i nisu svi svakako isti. Govorimo znači o kreatorima njihove e, politike i onima koji im se u tome e, potčinjavaju, jel da? Znači kažemo da je to upravo ono isto za što si Hitler zalagao, za tu eugeniku. Da vam samo ponovim, jel da? Eugenika je rasna higijena ili stvaranje tjelesnog i društvenog zdravog potomstva i spriječavanje zaživljavanja nesposobnog potomstva. Ponovio sam vam zato što ču riječ eugenika još nekoliko puta u toku ovog izlaganja ponoviti, inša Allahu ta'ala. Znači, to je način na koji se danas jevreji odnose prema muslimanima Palestine kada zagovaraju potpunu blokadu muslimana i onemogućavaju ih od ostvarivanja bilo kakvih naučnih ili ekonomskih dostignuća, što bi kasnije muslimanima Palestine svakako stvorilo uslove za razvijanje društva i vojne konkurencije jevrejskoj genocidnoj tvorevini. Zato jevreji, to je židovi na palestince, gledaju sa velikim prezirom i mržnjom i zato ih tako olahko ubijaju, jer su za njih muslimani u navodnicima inferiorna to jest nesposobna karika društva. Ovu ideju je, dragi i poštovani moji, također forsirao i George Bush Jr. kada je napao Afganistan, a zatim i Irak, jer je od šiitskih saveznika dobio izvještaj, to jest onaj izvještaj prepun mržnje prema muslimanima, izvještaj znači, o nesposobnosti i suvišnosti muslimana, hajde nazovi sunijama u Iraku, jer je iza tih šita stajala i kako sposobna idolopoklonička država poput Irana, koji teži likvidaciji ljudi drugačijih od njih. Znači, to nije nešto novo. To nije nešto današnje. To je bila glavna ideja u vrijeme Perzije živi dan danas jer eugenika je tjesno povezana sa rasizmom kojeg Iranci gaje prema Arapima, a kršani, to jest krstaši, izvinjavam se, prema muslimanima. Darwinizam, dragi i poštovani moji, zastupa teoriju kako invalidi i neevropski narodi predstavljaju suvišicu i kočnicu za pozitivan razvoj čovječanstva i da sada ili u budućnosti oni moraju biti eliminirani. Ko da bude eliminiran? Svi oni koji nisu sa područja Evrope, je li tako? Način te eliminacije trebaju odrediti Darwin, Darwinovi takozvani super ljudi. To je onaj takozvani socijal darvinizam i rasizam kojeg će na dijelu sprovesti niko drugi do Hitler u pokušaju da opravdaju Darvina i njegovu teoriju evolucije i eugenike, znači mnogi kritičari i naučnici tvrde da između Darvina i Hitlera nema ničeg zajedničkog. Zato što je Darwin izbjegavao politiku, živeo je u kući njegovih roditelja, na selu gdje je u miru vršio njegove biološke eksperimente, dok je s druge pak strane Hitler punim plućima udisao politiku sa svojim euforičnim govorima mržnje i netrpeljivosti prema drugima. E šta im je onda zajedničko? Zajedničko im je to što su i prvi i drugi, znači i Darwin i Hitler, oni su vjerovali u inferiornost, to jest nesposobnost neevropskih naroda, što samo po sebi povlači tezu o potrebi likvidacije onih ostalih i drugačijih. Hitler je tu ideju upio svim svojim bićem i navodno je proizveo fenomen holokausta što će židovi nakon drugog svjetskog rata pa sve do dan danas i te kako dobro iskoristiti u borbi protiv islama generalno i konkretno protiv muslimana Palestine jel da protiv muslimana e, Palestine gdje su stvorili najveći logor otvorenog tipa u svijetu i niko o tome ni da zucne ni riječ. I ponovo su, jel da muslimani teroristi i ubice, la haule la kuvete illa billa. Ono što je interesantno, dragi poštovani moji, jeste činjenica da su darvinizam također upotrebili i političari socijaldemokratskog demokratskog opredeljenja, jer oni zastupaju znači socijaldemokrate, jel da zastupaju ideju e, o pacifizmu, feminizmu, zagovaraju kontrolu rađanja i oni su direktni borci za prava homoseksualaca i lezbijki svuda u svijetu. Ali pazite, danas u svijetu ideja o pacifizmu ili totalnom miru među ljudima e, pobija instituciju naređivanja dobra i odvraćanja od zla u islamu, ideje o feminizmu, to jest o pravi žene, zagovara izlazak žene iz njene kuće, nagovara ženu da zauzme u navodnicima mjesto koje joj pripada, mjesto pored muškarca, bilo njenog, bilo tuđeg, što je itekako širom otvorena kapija bludu i društvenom razvratu. O kontroli rađanja se ne treba i govoriti jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao te katharu fe inni mufahinu bikum ul umam množite se jer ja ću se ponositi vašom brojnošu na sudnjem danu. A o pravima homoseksualaca, jel da, i lesbejki ne treba ni govoriti osim što bih ovdje spomenuo da sve navedeno svakodnevno agresivno i, i, i da se to sve navedeno svakodnevno i agresivno veoma brzo sprovodi na veliku žalost u arapskom svijetu koji sve više naliči razuzdanoj ulici pljačkaša, prevaranata i makroa, a sve manje posjeća na žalost na istinsku islamsku čaršiju i to sve zahvaljujući darvinističkom obhođenju arapskih sekularista. Inače, dragi i poštovani moji, Hitler nije vjerovao u jednakost rasa, već ih je klasificirao po principu ovi su bolji, ovi su gori, sve do momenta kada bi odlučio da ih likvidira. Znači, to je isti princip obhođenja američkih okupacijonih snaga u Afganistanu i Pakistanu. Afganistanci sada ne valja, trebaju, ne i trebaju se likvidirati. Pakistanci su sada malo bolji, malo nam trebaju, ali i njima će doći vrijeme, je tako? U zadnjih 12 godina su ovi Amerikanci koji se zalažu za demokratiju u navodnicima i prava ljudi u Afganistanu ubili ni manje ni više nego milion i 130 hiljada muslimana. I to bez ikakvog opravdanog razloga nije Amerikancima bio cilj ubiti vođu Al-Qaide, već su samo tražili opravdanje za novi rat protiv inferiornih, u navodnicima, nesposobnih muslimana. Jer nisu smjeli dozvoliti razvijanje države sa islamskim državotvornim ustavom, jer bez obzira na geografsku udaljenost, i jezičku razliku od arapskih muslimana, ipak je postojao rizik sveopšte pobune u arapskom svijetu, što bi svakako bilo podržano od strane Talibana, a Allah najbolje zna. Zašto su onda zloupotrebili Al-Qaidu i vođu Al-Qaide? Zato što su se zbojali da će to možda biti spona koja će islamski Afganistan povezati sa područjem arapskih zemalja. Međutim, danas vidimo kako im taj plan nije uspio, nego su zbog njihove nehumanosti prema muslimanima Sirije dobili sada rat na vratima takozvanog Izraela i to je razlog njihovog političkog šlajfovanja. Ja ne znam da li vi bosanci kažete šlajfovanje, jel da? To je ono kada biciklom želiš krenuti, ali on samo okrećeš pedale, a biciklo stoji u mjestu, jel da? ili kad ono daješ gas e, autu, auto nikako da krene, je tako? Eto. E, baš to je sablja Allah te nagradio hajrom. Je tako? Znači, kažemo da je to razlog njihovog političkog šlajfovanja, znači ovih velikih političkih i vojnih sila svijeta, sila u navodnicima, to je razlog njihovog bezobraznog posmatranja genocide i masakra, koji se blagoslovom cijelokupne međunarodne zajednice događaju u zemlji po kojoj su hodali skoro svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici sallallahu alejhim ve sellem jami'an. S druge pak strane vrijedi napomenuti da se danas ova teo, teorija darvinizma, dragi i poštovani moji, ne poštuje u, u Evropi i Americi kada su u pitanju u navodnicima inferiorni to jest bolesni ili nesposobni ljudi. Ne. Znači to važi strikno samo kada su muslimani u pitanju. Ako se u zemljama zapadnog svijeta desi situacija da neki čovjek nastrada i postane invalid, kasnije će se pretvoriti u invalida sa dirljivom životnom pričom, onda na scenu nastupa i angažuje se ona velika kolosalna medijska mašinerija koja uvijek i konstantno potvrđuje u navodnicima humanost njihovih političkih i društvenih struktura. Tako se od priče o, o, o jednom jadnom čovjeku isplete cijela legenda koja će na kraju biti prosjeđena suzama u nekom atraktivnom televizijskom šovu, dok se na stradanje muslimana gleda kao na nešto nepostojeće, kao ono nešto što se dešava u drugoj galaksiji koje je nepojmljivo daleko od planete Zemlje. Znači, darvinizam je svakako doprineo za najkrvaviji rat u historiji čovječanstva. Mi to znamo, to je drugi svjetski rat. Međutim, problem je što je taj rat prestao 46. godine 20. stoljeća, međutim, za muslimane taj rat još uvijek traje. Darvinizam je aparat koji za stvaranje ratnog mentaliteta kako kod Hitlera, tako i kod današnjih političara sa istoka i zapada. Oni gaje jednu paklenu teoriju o tome ko treba, a ko ne treba živjeti. To je osobina iskonskih taguta u historiji, a isto je i danas. Sjećate se svi vi, Allah vas nagradio hajrom, kazivanja o Ibrahimu, alihi salatu wasalamu, i o Allahovom neprijatelju Nemrudu. Nemrut koji je zagovarao jel da, da je on vlasnik života i smrti. Kada je Ibrahim alihi salatu wasalam rekao moj gospodar juhi u ajumit je život i smrt on je rekao ena uhi u ajumit ja dajem život i smrt. Je tako? Bebe, pa tako se odnose i ovi današnji taguti barek alafikum. Znači oni će se boriti protiv muslimana sve dok ne bude određeno nešto drugo problem je u tome što oni na tajnim, kažemo na tajnim, a nikako javnim nastupima zagovaraju teoriju o tome kako je darvinizam protiv rata. Ali je rata? Ponog u kojem ginu jaki, zdravi i pametni, to jest oni koje oni šalju kao egzekutore protiv ummeta. Oni ne smiju dozvoliti slabima i bolestima da to prežive. To jest umetu poslanika sallallahu alihi wasallam I ovo ću večerašnje izlaganje, Allah vas nagradio hajrom, završiti riječima gospodara subhanahu wa ta'ala ولا يزالون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا i oni će se boriti protiv vas sve dok vas od vjere vaše ne odvrate ako to mogu u nadi da ćemo se inša Allahu Teala iduće subote inša Allahu Teala u istom terminu u istom terminu inša Allahu Teala ovdje sresti gdje ćemo Usejt, barak Allah e, Izo, ako mi dozvoliš, ehi, Allah te nagradi nagradio džennetom, pošto ja, evo, običavam sada u zadnje vrijeme, jel da? otkako sam se počeo ponovo oglašavati ovdje u live, jel da, e, običavam da nakon izlaganja e, dam braći, to jest sestrama, mogućnost e, komentarisanja, jel da? Ili da nešto dodaju, ili da nešto kažu, ili ako su raspoloženi, da nešto e, dodaju u, u obliku komentara, da se i mi ako Bog da inša Allahu okoristimo njihovim opaskama inša Allahu pa ako e, ako je neko ovdje spreman inša Allahu da šta kaže ahlemo sahlen e, može se može se latiti bidnillahi ta'ala može se latiti mikrofona s time što uvijek kažemo jel da već smo navikli na ove naše e, jel da stalne posjetujece na braću i sestre koji su izuzetno e, kulturni jel da izuzetno su korektni i pridržavaju se sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam te e, ne zloupotrebljavaju naše povjerenje kada nudimo mikrofon ljudima da kažu koju e, pametnu jel da ili da kažu ono što žele reći inša Allahu Teala. Čuo sam sablja, čuo sam Allahan Mustan, hajren inša Allah. Hajde razgovarat ćemo oko Allah. Dobro šehovi, Allah vas nagradio hajrom. Evo je kaže Suad ibn Rasim el Semberi, je li ovo neki mladi šejh što priča? Eh, mladi šejh što priča, ako ne znam, možda se našalio, možda se poznajemo, ako se ne poznajemo, jel da a, e, a to je on a džezak Allah her a dobro dobro barek Allah fikeh džezak Allah her napunio 44. zagazi u 45. barek Allah fik dečko uspavno najboljim godinama <laughs> tajibun salamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu العاصر ولا صليبا هذه القدس على الأغلال تبكي وعراق العز قد أمسك إبا برشاشك في الأعداء هيا لا تخف الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا خذ برشاشك في الأعداء هيا لا تخف الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا أبيات تنهب الأرض على الباب لهيبا وابقا الناصر ردائر صليبا هذه القدس على الأغلال تبكي وعراق العز قد أمسك إيبا مر عهد الذل عهد النصر لاحا فامتشق في كفك